robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shohid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shohid aylagin tavhid yo'lini tutgan musulmon go'yoki anga dunyo bir zindon bu yo'lda o'lsa yo o'ldirilsa shahid bo'lgay u bu eski armon Tevhid yolunu Gel Müslüman Göya ki engel Dünya bir zindan Bu yog'dirsa yog'dirsa shahid bo'lgay u bu eski armon Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagimizni bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagimizni bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid bugun Haqdan mustakam aylagimizni Tavhid yo'lida shahid aylagin Haqdan mustakam aylagimizni Tavhid yo'lida shahid aylagin Dunyo zulmga to'lgandir bugun Musulmon o'lar har joyda kun Kecha qanchalar bo'lsa ham o'zim Tong yomot kunsin kunlardan bir kun Dunyo zulmga to'lgandir bugun Musulmon o'lar kun kecha qanchalar bo'lsa ham uzun tong otgusi kunlardan bir kun robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda o'tagin aqdam mustahkam aylagimizni tavhid yo'lida shahid aylagin hadafimiz qur'on hokimiyati jang qilamiz siz qaytmaymiz zinhor allohu akbar bu aqida qanchalar go'zal go'zal bu shior hadafimiz qur'on hokimiyati jang qilamiz siz qaytmaymiz zinhor allohu akbar bu aqida qanchalar go'zal go'zal bu shior robbim diningda jonim yo'lingda shohid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin dushman botil aqida yo'lida jonin bermoqqa bo'lganda tayyor bu ne musulmon jonin o'ylab on turli yo'llar izlar juda ayol dushman botil aqida yo'lida jonin bermoqqa bo'lganda tayyor bu ne musulmon jonin o'ylab ol turli yo'llar izlar juda ayol robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin qilgin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni